Ти раб, і неважливо, яке у тебе минуле. Легким рухом руки ровим Василь кинув зошиту вогонь і став між мною і вогнищем. Полум'я обійняло синю обкладинку і ніби затанцювало на сторінках. Усі з жахом дивилися на це дійство і нічого не могли вдіяти. Ну що? Із сарказмом і задоволенням промовив велик. Ти усвідомлюєш, який ти нікчемний? Усі ви розумієте, які ви жалюгідні. Ви всі мої раби робитимете те, що я вам не кажу. Завжди. Мене всього трусило, але я справді нічого не міг зробити. Мовчали й інші. Отож бо. Всі негайно до своєї роботи. Окрім Соломеї Олени. Ти підеш зі мною. Рувиме, почувся відчайдушний жіночий крик, але то була не Соломея Олена. Це ображено кричала Даліла Валентина. Велетень зміряв чорняву презирливим поглядом і навіть не відчув потреби якось реагувати. Соломея Очі дівчини наповнилися слізьми, і вона дуже повільно зробила крок назад. Рубин Василь аж почервонів від люті. і рушив усією своєю горою м'язів на Соломею Олену. Я ж тебе силою візьму, якщо будеш пручатися. Ніби в якомусь забутті я підбіг до білявки і заступив собою. У тебе дрищу з пам'яттю серед нас найгірше. Проривів велетень, однак зупинився. Ти надто швидко забуваєш бій, але смерть уже не забудеш. Рувиме, крикнув голосно я цього від себе не очікуючи. Це не має сенсу. Ми ось ось згадаємо все і розійдемося по домівках. Ти можеш спалити зошит, але не спалиш нашу пам'ять. Не буде в тебе ніякої пам'яті. Ти не доживеш до наступної години. Велетень рушив до мене з обличчям скаженого бика, яке ще більше почервоніло, коли він побачив в моїй руці гостре лезо кришки. Я так і не вигадав, як його тримати, тому просто просунув казівний палець у кільце для відкривання. Велетень повільно наближався над собою лезом, не вірячи до кінця, що воно може мені якось допомогти. Якоїсь миті я зробив занадто сильний замах, і Рувим Василь встиг схопити мене за зап'ястя. Іншою рукою намагався поцілити мені в голову, проте я встиг відхилитися мені вдалося вдарити супротивника у живіт, після чого той зігнувся, однак мою руку з лезом не відпустив. Я не зміг утримати рівновагу і упав на спину, потягнувши за собою ровима Василя. Опинившись наді мною, то я ж скривився від зловтіхи. І я, мов у повільненому кадрі, побачив, як його правий кулак заноситься вгору. Я зрозумів, що це кінець.